emisija o civilnom društvu. Današnja gošća e, u emisiji Civilnom društvu je Jagoda Munić iz Zelene akcije. Dobar večer. Dobar večer. E, ti si ovdje došla podržati inicijativu Ekopana i inicijativu ostalih ekoloških udruga iz Karlovca e, protiv najavljene sanacije štete nastalih izgradnjom hidroelektrane Lešće. Pa evo, evo za početak, koje je vaše mišljenje, odnosno mišljenje zelene akcije o sanaciji štete na način koji predlaže takozvani tim za otklanjanje posljedica rada hidroelektrane Lešće. Dakle, mi nismo vidjeli plan e, sanacije štete, nego samo medijske napise i ovo što smo do sad vidjeli, žalost moramo reći da, se potvrdila, da su se potvrdili naši strahovi koje smo iznijeli još prije nego što je hidroelektrana izgrađena, a to je da će ona nanijeti trajnu e, ekološku štetu e, cijelom slivu dobre, ali isto tako i opasnost za građane s obzirom na E, učestalost vodnog vala koji može stvarno, e, pitanje dana, može se desiti da nek odnese i koji ljudski život. E, u smislu sanacije štete predloženi prijedlog da, da se napravi još jedna hidroelektrana je doista smiješan, zato što to je kao uništite nešto pa onda ćete još malo uništiti da biste smanjili štetu onog što ste prvo uništili. E, najbolje bi bilo zapravo vratiti tok rijeke dobro u prvobitno stanje. Ako je hidroelektrana doista toliko štetna, e, onda neka se ukloni brana i e, neka se rijeka vrati kakva je bila. Moramo reći da, da je sada ovo, ovo radno tijelo koje se skupilo zaključilo da je studija utjeca na okoliš na temelju koje je napravljena hidroelektrana Lešće stara. Ta studija je iz 86. godine bila. Mi smo tada ukazivali da se ne može raditi tako veliki projekt temelju tako stare studije bez novih znanstvenih istraživanja, bez sudjelovanja javnosti, bez e, primjene suvremenih standarda zaštite prirode i okoliša i to se nažalost sad pokazalo točnim. E, želimo da se stave izvan snage sve stare studije u Hrvatskoj, zato što trenutačno HEP kao investitor koristi jednu rupu, možemo reći rupu u zakonu e, iz 2007. Taj zakon stavlja izvan snage sve rješenja o odobranju studija utjecaja na okoliš koji su starije od dvije godine. Međutim, obzirom da su neke studije napravljene prije donošenja tog zakona, HEP koristi to kao izliku da se ta odredba zakona ne primjenjuje prije donošenja zakona. Mi smatramo da to neprimjereno korištenje, odnosno e, iskorištavanje rupe u zakonu, zato što u odredbama zakona isto tako stoji da ukoliko su prijašnje odredbe E, zakona e, prije 2007. u suprotnosti sa onim koji su sada na snazi, da se onda primjenjuju oni koji su sada na snazi. Znači, neprihvatljivo je da se donose odluke i da se investiraju puno novaca u ovako štetne projekte temeljem starih studija, a mi imamo primjer gdje HEP želi napraviti još dvije hidroelektrane upravo temeljem starih studija. Jedna je vezana za hidroelektranu Ombla u Dubrovniku sa studijom iz 99. godine, a drugi primjer je hidroelektrana Kosinj e, na rijeci Lici sa studijom iz 88. godine. En el año 60 entre palmeras y disparos comienza a sonar una música nueva, alegre y sin escrúpulos que pinta la alegría, la desola la ciudad. Pequeños subsisten de ambulante aquella sonando rock and roll y música popular, pero entre todos hay uno que causa curiosidad. Acaba de nacer el primer sonido Si subo el volumen es difícil explicar Ritmo en mi cabeza, la sangre hierve ya La gente no se para, solo pueden bailar Al son de esta música que acaba de estallar La esencia de Jamaica invade nuestro cuerpo Y entonces Kazam se lleva con el lamento Quiero veros bailando, quiero veros cantar Que ninguno se pare, si no va a reventar Što je posebno alarmantno kod ove odluke uopće o sanaciji štete? Prvo je dakle izgrađena elektrana, e, troškovi su narasli sa nekih 55 milijuna eura na gotovo 100 milijuna gdje nije uopće pribrojeno još naknade štete privatnim nekim vlasnicima zemljišta. Je li to moguće sama ta praksa, ako se ovako nastavi, ako ovo prođe, da se to preslika i na neke ostale projekte? Pa zabrinjavajuće da zapravo niko još nije snosio odgovornost za ovu štetu. Uh, koja je nastala za investiciju koja je očito uh, neisplativa ili upitno isplativa. E, na kraju kraja već je dvoje ljudi izgubilo živote u akumulaciji koja je nastala zato što nisu, nije bila dobro označena. I pitanje je dana da bi se moglo desiti nešto slično s obzirom na vodni val kao, što sam već rekla. Vrijeme je da e, nadležne institucije počnu snositi odgovornost za donošenje ovakvih političkih, prvenstveno političkih odluka, jer kad se radila hidroelektrana nije, nije javnosti prezentirana uopće nikakva studija isplativosti. Građani koji su živjeli e, u tom području su bili uvjeravani kako će imati e, velike koristi od hidroelektrane, a sad imaju štetu. Bili su uvjeravani kako će procijeniti turizam, međutim kakav će to turizam biti na području e, koje pušta hladnu vodu kroz vodni val gdje vas može doslovno odnijeti ukoliko se tamo kupate ili, ili radite nešto drugo uz rijeku. Krajnje vrijeme se ovakvi projekti prestanu provoditi, a sad u smislu smanjenja štete treba naravno napraviti sve moguće da se ta šteta smanji. Ponavljam da je naš prijedlog da se rijeka vrati u probitno stanje, ukoliko se ne vrati u probitno stanje, onda treba oformiti stručni tim e, i uz sudjelovanje javnosti dogovoriti koje su to mjere, uz koje troškove i ko će snositi te troškove i ko će snositi odgovornost za nastalu štetu, da se smanji štetan utjecaj. Ima li neka još B varijanta, dakle, osim rušenja elektrane ili izgradnje ove dodatne hidroelektrane, što su sada najavili, postoji li uopće neka studija vezana za tu varijantu sa izgradnjom dodatne elektrane? Pa ne postoji studija, to i jest problem. Znači treba vidjeti što je najbolje. E, e, e, vjerujem da je rušenje postojećih elektranje manji trošak nego izgradnja još jedne nove da se sanira ova šteta a e, za početak bi trebalo vidjeti da li se može e, dio e, riješiti e, problema sa vodnim valom sa možda većim ispuštanjem vode tijekom cijelog perioda, odnosno povećanjem tog ekološkog minimuma koji je sad određen za količinu vode u rijeci, to je jedna mogućnost. Ne vidim kako se mogu sanirati posljedice ispuštanja hladne vode pogotovo za vrijeme ljetnih mjeseci. Znači moglo bi se eventualno napraviti neka, neki bazen koji bi se ta voda zagrijavala pa onda na neku temperaturu vanjsku pa onda tek ispuštala, to je jedan mogućnost, druga mogućnost se ispušta voda iz viših slojeva brane, a ne iz nižih, znači ne od onog najhladnijeg sloja, ali u smislu smanjenja štete e, e, na, na podizanje razine vode u području gdje je akumulacija, doista ne vidim da se nasipima može ikako riješiti taj problem zato što je to nije stvar nasipa, to je stvar e, podzemnih tokova voda jer kad vi dignete razinu vode u akumulaciji za jednostavno se diže i razina voda u podzemlju u okolnom području. To se jednostavno neće moći nikako sanirati. Ovi sve varijante su znači još dodatne i velike troškove. Sad je opće pitanje koliko je to opravdano u odnosu na cijenu kilovata? Pa naravno je pitanje koliko je opravdana tih hidroelektrana, zato što e, ona je sa svojom maksimalnom snagom bi, bi rada i, učestalošću rada bi e, doprinijela jednom postu ukupne energetske e, potrošnje u Hrvatskoj. Mi smo kad smo radili kampanju prije nego što je hidroelektrana izrađena izračunali da se tadašnja cijena koštanja hidroelektrane koja je bila 65 milijuna eura E, uloži u energetsku efikasnost da bi to nadomjestilo njenu proizvodnju. To se nije učinilo, a u vremenu je cijena te hidroelektrane u samoj izgradnji narasla na skoro 100 miliona eura, a ove štete uopće još nisu računate u ukupnu cijenu. Također želim reći da eventualna izgradnja dodatne hidroelektrane nizvodno ne vidim kako bi ona poboljšala, odnosno smanjila problem e, razine pozornih voda u ovom području gdje je akumulacija. Ona može eventualno smanjiti E, taj e, e, vodni val, odnosno veličinu vodnog vala koji se ispušta nizvodno, ali neće riješiti ovaj problem sa akumulacijom. Kakva je praksa u drugim zemljama sa ovakvim problematikama, znači gdje imaju velike akumulacije, je li se tamo ruše elektrane? Pa naravno da se ruše elektrane ukoliko se procijeni da više nisu korisne, odnosno da su bile vrlo štetne. Ruše se prvenstveno brane, ne neke hidroelektrane kao takve, nego se jednostavno ne, ne e, rijeka vraći u svoje prvobitno korito. mi smo protiv e, izgradnje hidroelektrana sa branama, pogotovo u kršu, upravo zbog ovakvih problema, što smo i rekli prije nego što je hidroelektrana izgrađena ali isto tako želim reći da obično se e, prije nego što se uđe u neki projekt napravi kvalitetna procjena utjecaja na okoliš, kvalitetna procjena utjecaja na prirodu, napravi se adekvatno sudjelovanje javnosti, a ne radi se to na osnovu studije koja je stara 30 godina. I još povrh toga se napravi studija isplativosti, gdje se e, napravi e, analiza šta je isplativom. Kod nas se to ne radi, a kad se radi, onda se često zanemaruje. primjer u slučaju hidroelektrane Ombla u Dubrovniku Međunarodni konzultati su napravili studiju isplativosti i pokazali su da hidroelektrana nije ekonomski isplativa sa ovom cijenom energije. Znači, ili će se cijena električne energije morati povećati, ili treba iz budžeta državnoga uložiti u hidroelektranu koja će možda koja neće biti isplativa u sljedećih 30 godina to su projekti koje nemaju e, čak ni e, ne samo e, ekološku opravdanost, nego nemaju ni ekonomsku opravdanost, a kod nas se još uvijek takvi projekti realiziraju, što je izvan svake pameti. Pitanje je li bi ovi provoditelji političkih odluka tako funkcionirali da rade sa svojim sredstvima? Pa sumnjam da bi sa svojim sredstvima tako gospodarili. Doista <laughs> sumnjam. Ok, Jagoda, evo, ti hvala na kratkim informacijama o, problematici hidroelektrana i želim puno uspjeha u, i u rješenju ovoga problema i općenito radu zelene akcije. Puno hvala i vama, također želim sve najbolje u vašem radu. knocked my fucking socks off. <laughs>